putevi će biti zatrpani. وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, كريم صام ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي كوتا بنعمك فارسا عفى القعود منعما منعما حياته فتقدم www.autak.com Soba put vjernika Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Zato, braćo, čuvajte uputu. To što ja zalutam, ne daj Bože, ti nemaš nikakve koristi. To što nas milion zaluta i ti sam se sačuvaš, od nas milion nemaš ništa. Ili ako dođeš na nas, sa nama, kojih nas je milion, hajdi ti jedan jedini zato što je nas milion. Ništa ti to neće koristiti na sunjem Svo čovečanstvo da stane u tvoju odbranu, sam da budeš. I svi ljudi od prvog do zadnjeg, da stanu na drugu stranu i kažu da te spase ako ti Allah ne želi dobro džab. في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور زلزال آسيا ispravan, dobra vojska ide vidi šta hoće. Komandant kaže, nemoj krast, a ruka ovdje sama pokradila. Znači, u sigurnosti srce sa vojskom. Treba komandanta mene. Dođe drugi. Nisi ti hodao, laži. Odite sva vojska, koji bi komandant pustio vojsku, ne bi ništa hoće, nije nikog udala. Odmah bi rekli, smjena ne mora, idemo dalje. النفوس الغاوية ما تكترث بذنوبها دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن مغتره بدنيا الفنا اللي ما صفى مشروبها ولو فيه شخص يعتبر والمال govorimo prvi uzrok uputi, Da te Allah uputi. Kada skreneš sa ovog sabini, sa ovog puta, kako očekuješ, kasnije ćemo vidjeti u da te Allah podrži, kako očekuješ da se uzdraš u njega, kako očekuješ da te učvrsti, kada nisi na, na njegovom putu. Kako očekuješ? A ne možeš ništa uraditi ako to ne pomogne.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 I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti u dana sudnjeg. A zatim, draga moja braćo, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Malo mi izgledate umorni, izgleda, kada ste radili. Allah vas pomogu. Dobro. Kako ste ovako? Dobro, svi? Kako neće čovjek biti dobar koji je u jel? Mora biti dobar. Zato što, što mu islam nudi tu dobrotu. Zato što mu islam nudi da on bude dobar, jel da? A kako neće mu nuditi kad onaj koji te stvorio za tebe sve pripremio. Stvorio ti dunjalog dao ti ga da jedeš, da piješ na njemu i poslao ti knjigu, uputu i još ti poslao poslanika. Znači i poslanika i knjigu. Allah je mogu da pošalje samo poslanika da nam pojasni i nema knjige. Nego evo vam i knjiga, evo vam i poslanik i da budete šta? Da vam bude dobro <laughs> I na ovom i na onom svijetu. I zaista kad uzmeš ono što je dobro, mora ti biti šta? <laughs> dobro. A kad uzmeš dobro i počneš da ga oblikuješ, odmah će ti biti šta? Biće ti teško. Jer Islam nije došao da te stjesni, da te skupi, da ti prsa stisni. pa ti ne znaš kućeš, da tražiš, ima li nešto drugo. Zašto to? Pa čim počneš tražit, nešto mimo onoga što je dobro, odmah si upao, šta? U nevolji si upao. Odmah ti nije dobro. Jer ne možeš naći. Nema onog što je dobro. Ti si odmah počeo da mijenjaš. I odmah hoćeš da povratiš. Šta ne veriš? Moraš prvo sažvakat, pojesti. Uzeti ono što se jede kako treba i onda... Jel ćeš mirno i dobro spavati. Jer si je ono što je dozvoljeno. I odmah te neće unutra pa nešto slično ovom sam ja noćas i odabrao da govorim sa vama, da podijelim za lahu pomoć. A to je, koji su to uzroci upute? Obratite pažnju, ja često volim koristiti riječi, obratite pažnju, slušajte sad, zato što nekad samo jedna riječ u čitavom dersu može naći bolje mjesto za razumijevanje nego da ja ovdje pričam heftu čitavu ili godinu. Samo jedna riječ. Zato kažem, tema je uzroci uputi. Šta je to? Što je uzrok da ti budeš upućen. Suprotno tome su uzroci da ne budeš šta? Upućen. Pa pogledajte. Prvi uzrok uputi. Prvi uzrok da bi ti bio upućen, da te Allah uputi jeste tvoje srce. To jest tvoj nijet. Ono zbog čega ćeš ti dobiti da te Allah uputi. Pa kaže uzvišeni. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Prvi uzrok upute. Kaže Allah te bareke o ta'ala. One koji se budu zbog nas borili. Ovo zbog nas, Allah govor, misli na sebe. Je tako? Kaže uzvišeni, one koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode u puti. Gledaj sad ovo. U ovom ajetu Allah te bareke o ta'ala lomi hićmu imeni i tebi svima nama kad radimo nešto što on nije objavio, a kažemo da je to radi njega. Hoćemo pojasniti. Ne možemo Allah lagati. Njega ne možeš prebati. nemoj se igrati Zato što Allah kaže, one koji se budu zbog nas borili, Znači oni čiji nijeti budu, budu samo Allahovo zadovoljstvo i samo put ka njemu i slušanje što on naređuje, uzvišeni kaže, e te ćemo putevima koji nama vode u put. Vrlo jednostavno. Čovjek koji hoće da radi i živi, samo Allaha radi. Allah će ga uputiti putevima koji vode kome? Njemu. Pa kad vidiš čovjeka da nije na putu koji ide Allahu, koji, da je na putu koji ne ide Allahu. Hada sirati mustaqima. Ovo je, doista, ovo je pravi put tvoj. Kad vidiš čovjeka da nije na tom, da li onda njegov nije ispravan? Kako će biti? Kad Allah kaže valadine džahedu, fina lenehdijennehum subolena One koji se budu zbog nas borili. Koga? Radi mene. Radi njega te bare kao tala, kaže mi ćemo putema koji nama vode uputiti. Jesu li onda grijesi putevi do Allaha? Kako onda možeš reći? Ja ovo radim radi Allaha. Ako je radi Allaha, onda mora biti šta? U skladu sa onim što on traži. Jer Allah kaže, ako ti nijed bude iskren, ja ću te uputiti putem koji vodi meni. <laughs> Neće te Allah uputiti da ideš u kafanu. o tako? Zar će te Allah uputi da dižeš kamatu? Da kradeš? Da petljaš sa njegovom vjerom? Jel to uputa? Nije. I šta? Uzvišeni odma u startu ti kaže وَلَّذِينَ جَاهَدُوا Oni čiji ti budu iskreni i samo radi mene i koji budu htjeli meni, ja ću ih uputati putovima koji vode meni. Koji vode meni. Ali oni koji budu htjeli meni. Ja ću ih putit putema koji vode meni. A ne putema koji, u kojima ja nisam objavio ništa. U drugom ajetu kaže uzvišeni Kul hadi, kul hadihi se bili. Jadu ilallah ala basiratin ana wa meni tebani Reci, kome svima? Ovo je moj put. Reci Muhammede, ovo je moj put. Kul hadi se bili. Jadu ilallah, ja pozivam kome? Na putu, rođu moj, moraš pozivati Allahu. Nikome više. Ja pozivam Allahu. I to kako? Ala basire, imajući šta? Jasne dokaze. Ena, wa tebani, ja i svaki onaj koji me slijedi. Kaže Allah te bareke o ta'ala u majetu, Muhammedu sallallahu alaihi sallam, reci Muhammede, kul hadi se bili, ovo je pravi put moj. Ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze. Ena, vamani, tebani, ja. I svaki onaj koji me šta slijedi. Mora imati šta? Ovu zatrtanu, ne naređenu trasu. Kul hadi se Ja pozivam Allahu. Znači ja, Izet Hadžić, moram, ako sam sljedbenik Muhammed alaih salatu wasalam, pozivat kome? Allahu. Moram imati jasne dokaze. Je tako? Moram imati jasne dokaze. Zato što je to šta? Rasul sallallahu alaihi sallam radio. Kul hadi se bili adu ilallah ala basiratin ena omenite bani ja i svaki onaj koji me slijedi. Svaki onaj koji slijedi Rasul sallallahu alaihi sallam mora doći sa ovim. Gledajte sad. Govorimo prvi uzrok upute. Da te Allah uputi. Kada skreneš sa ovog sabili, sa ovog puta, kako očekuješ, kad se ćemo vidjeti u drugom ajetu, da te Allah podrži, kako očekuješ da se uzdaš u njega, kako očekuješ da te učvrsti kada nisi na, na njegovom putu. Kako očekuješ? A ne možeš ništa uraditi ako to ne pomogne. Izgubljen si. Ne možeš uraditi ništa. Nećeš doživjeti uspjeh ako te Allah ne pomogne. Kada bi nas milion tebe pomagalo, milijardu, čitavo čovječanstvo, ako ti Allah uskrati pomoć, ti si bankrotirao. Gotovo. Znači u prvom više uzvišeni kaže oni koji se budu zbog nas borili mi ćemo putevima koji nama vode u puti. A to su putevi njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam. On nije bio kukavica, jel da? Jel bio kukavica Muhammed sallallahu sebi, kad će biti kukavica? Kad je on molio Allaha, gospodaru moj, utječem ti se od kukavičluka, škrtosti, licemjerstva. Ja se tebi utječem od toga. Pa opet su ga udarali, opet je dobio po leđima. Zašto? Zato što je to njegov put. I reci Muhammede, to je taj put. Koji? Put bježanja od iskušenja. Put bježanja da te nešto ne snađe je nemoguće. Ovo je nemoguće. Jer ja, Izet Hadžić, i moje dostojanstvo i obraz ne može biti skuplji od njegovog, ali i selatu veselam. Pa da mene nikad niko ništa ne pita. Što ovako? Da nikad ne dobijem onu stop palcu makar po leđima, jel? Nisam ja skuplji kod Allaha od poslanika se alejhi A on mora u pećinu. Mora bježati sa Ebu Među guštere, među zmije, među škorpione. On krvario. Njega udarali. Stavljali mu noge na obraz. Kada bi pao na seždu, stajali bi mu na glavu. Bacali bi mu creva drobili bi kosti pa mu puhali u facu. Nazivali ga sihrbazom, lažovom, čarobnjakom, petljancom, ovo ono. Nema šta nisu govorili. Zbog čega? Zato što je to njegov put. Allah mu kaže, kul hadi se bili, reci, ovo je put moj. To je taj put. Da ta dava odabere dvije strane, one koje će prihvatiti i one koje će dava šta? Isprovocirati. Pa nije test ispravnosti dave to što si ti Digu na noge čitav svi. I kaže, e, ne volja to. Vidiš da su se svi digli na tebe. Ta dava nije u redu. Jel to test ispravnosti dave? je tako mi Allaha jednog jedinog nije. Da ti, zato što su se svi digli na tebe, niko, nije, niko ne voli biti u zatvoru, nije niko budala. Nitko voli ovo, ne, ne, daleko od toga. Nitko voli iskušenja, ne voli to niko. Ali uzvišeni obećo da ćete te staviti mene i tebe na iskušenje. Ali Lamin, E, Hasib nasu i utraku, a e, je kulu amena, mehum la Zar mislite da ćete reći da vjerujete, jel? Zar mislite da kažete da slijedite poslanika, sallam a da vas ja ne iskušao? ne ovdje kaže ljudi. Nije rekao mu'mini, ne, ne, ljudi. Faraon, Karun, Harun, Ibrahim, Adem, Mohamed, ja, ti, Petar, Mitar, svi. E nas. Hoćete da kažete da vjeruju, svi u nešto vjeruju. Jel da, ona vjeruje guštera. Gledao sam tamo u, u Indiji negdje ljudi vjeruju u guštara neuzubila. Da je on poslanik. <laughs> Pa ljudi, ljudski. Guštir, ja gledam rođenje očima, ko drži guštira i ovako ga nose kroz onaj kanal. Ovo je kaj naš poslanik. Uzvišeni, iskušavan budeš odmah. Budeš iskušan. Zašto? وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ bin, Zato su iskušenja došli da bi Allah ukazao na one među vama koji govore istinu i na one koji lažu. Pa kad kreneš Allahu, on će te uputiti. Ništa nisi izgubio. Ništa vallahi nisi izgubio. Samo uživaš u ovoj ljepoti Islama. Hej, jesti lijepa, Allahu Ne moraš se patiti da nešto tražiš, imali, ne, ne, ja sam zadovoljan svojim gospodarom, kako kaže Omer ibn Hatab, radi Allahu kad je donio listove Teorata, pa poslani se selem, kad je ugledao, zacrvenio se sam i naljutio. Kaže vas, omere, vidiš li lice poslanika? Vidiš li ga da je se naljutio? Kaže Omer, dolazi sebi odmah, raditu billahi rabbe, vabi islami dinen, vabi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Kaže, zadovoljan se nam je, šta? Gospodar Allah, islamom vjerom i Muhammedom kao poslanikom. Odmah Omer dolazi sebi, vidi šta je uradio a Tevrat donio. Listove vrata donio. I Resul Salim Selim kaže njemu, Omere, pa vallahi, tako mi Allaha Omere, da je Musa živ ovdje, morao bi da slijedi ono sa čime ja dolazim. Musa, ali salatu da je živ. Možete zamisliti, a šta sam ja? Ko sam ja u odnosu na Musa, ali selam? Ko sam ja u odnosu na Musa, ali selam? Ko je bio imam kada je Allah te bar uzdigao Muhammeda sallallahu Isra i Miraž? Ko je bio imam svim? Vjerovisti je poslanicima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Svi su bili za njega. Isa selam, Harun alaihi selam, Musa alaihi selam, Ibrahim. Oni su bili iza našeg poslanika. On je bio imam. Subhanallah. Eto naš prvi uzrok upute da bude sve radi Allaha i da u startu odmah kažeš sebi ja ništa neću uraditi dok ne vidim da li je ovim postupkom moj gospodar zadovoljan ili nije. A ne mogu vidjeti dok ga ne zamolim. A da njega zamolim, odmah sam iskren. Odmah postižem iskrenost. Gospodaru moj, ja sam tvoj rob. Pa pomozi me. Pokaži mi šta je pravi put, jer bez tebe ne mogu nikud. Nema poslanika. Nema poslanika. Gotovo je, misija je završena. Allah obeću da će čuvati knjigu i upućivati ljude. Tvoje je da digneš ruku iskreno i da ga zamoliš. Ja, pokaži mi istinu, istinu i nadahni me da je slijedim. I pokaži mi zabludu zabludom i sačuvaj me nije da je se kloni. Allah kaže, ako budeš iskren, on će ti to dati. Valadine džahedu, fina le nehdijenehum subulenu. Sljedeći uzrok upute. Kaže uzvišeni, gledajte sad. Znači sad si upućen. Allah te uputio. Za, radi iskrenosti. Slušaj dalje. Kaže uzvišeni dalje. Inna ladine amenu ve amilu salihati jahdihim rabbuhum bi imanihim teđri min tehtihim lenharu fi džennati naim. One koji vjeruju i čine dobra djela. Gledajte sad. Kaže gospodar će ih na pravom putu podržati. Sad je kaže, gospodar, malo prije bilo, one koji se budu zbog nas borili, on će ih šta? Uputiti na pravi put, koji vodi njemu. A sad, sad si na pravom putu i radiš, uzvišeni kaže, one koji budu vjerovali i dobra djela činili, gospodar njihov će ih na pravom putu podržati. Šta će tiko? iko? Treba li ti Ali ko je? Prvo što su bili iskreni, pa su bili upućeni, pa su nakon što su povjerovali, počeli da rade dobra djela i uzvišeni kaže ja ću vas na tom putu podržati. Na kojem? Pa da nisu bili iskreni ne bi ni uputio. Na njegovom putu i pogledajte, konstantno se i kad budete čitali Kur'an preo pogledajte na koliko mjesta se spominje pravi put. Ja ću ih podržati ja ću ju čvrstit, učvrstit ću korake njihove, ću im meleke, ću im džennet, ću im oprost kome, a sve će, vidjet ćete, sve onima koji budu na, na pravom putu. Knjiga je zato i došla. Zatim, iskrenost. Šta radi neiskrenost? Vi znate svi hadis poslanika, sallallahu i sallam, o trojici koji su u džehennemu. Sa njima će biti naložena džehennemska vatra. To je onaj koji je učio Kur'an čovjek koji je borio se na lahom putu muđahid i čovjek koji je dijelio, vi se bili lati, na lahom putu. Pa će na dan danu, radi njihovi neiskreni nijeta, bit će im presuđeno džahennema. La ilaha illallah. Ima li djela? Ima li djela? Međutim, nijet je razvalio djela. Imali li djela koja su bila u skladu sa uputom? U skladu sa uputom. Pazite, radi pogrešnog nijeta, idu u A savi po dani bi radili ono što im Allah naređuje. I nameće bi plakali i molili do rane zore da im Allah primi. Molili bi da im Allah primi ono što im je On naredio da rade. Pa šta ćeš moliti Allaha ako radiš nešto što On nije ništa objavio? Kako ćeš ga moliti primi? Kad ova trojica idu u džahnem zbog pogrešnog nijeta, isto tako, pogrešna stvar, a isprava nije. Ovi prvi u džehennem, a ovi drugi da uđu u džennet, jel? Kako? Kojom formulom? Trojica idu u džehennem. E šta je onda čovjek? jučer smo jednog streli. Kaže, ja imam dobro srce. Ja sam, kaže, iskren. Ti imaš dobro srce. Ne znam ja kako ti je srce. Nemaš ni jednog dijela. Nemaš ni jedne sežde, ni namaz. Ništa nemaš. A imaš toliko iskreno srce da ćeš pravo u džennet. Allahu ekber, pa ti si, ja pričam, s melekom izgleda. Ova trojica radili, pa idu u džehennem i nisu mogli nijet postignuti. A ti nemaš ništa i ti iskren. A uzvišeni kaže, veledine džahedu fina le hum subolena. One koji budu iskreni, a ti kažeš da si iskren. Mi ćemo ako koji nama vodio u put. Tebe Allah uputio, kažeš da si iskren. sam, sava nisam. Pa ti upućen, jel? Pa ti lažeš na Allaha, bolan. Tebe Allah uputio da ne klanjaš, jel? Allah te uputio da danas neš ni podne, ni saba, ništa. I ti kažeš da, ti kažeš da si upućen. Jer ti kaže da imaš iskreno srce. Allah kaže one, oni koji budu iskreni, on će putem ako njemu vodi put. Tebe Allah uputio da ne klanjaš saba, da ne klanjaš podni, da nećeš ništa od Maš Mašala, kakva je to vrsta upute. Pokaži nam je da i mi to tražimo. Lakše bi bilo. Uputio me, kaže, i vidiš da sam, ja imam kraj srce, iskreno, upućen da ne klanja. Je li ovo uputa? Kako će ovo biti uputa? Eto ti zabludi. poslije se ne kaže, u tijelu ima jedan organ koji, ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. A to je srce. On kaže da je srce zdravo i dobro, a nikako da naredi glavi da pani na seždu. Pa reci komadantu, nek naredi vojnicima da rade. A komandant ispravan, dobar, vojska ide kud šta hoće. Komandant kaže nemoj krast, a ruka ode sama pa krade. Znači u suprotnosti srce sa vojskom. Treba komandanta mijenjati. Dođe drugi. Nisi ti komandant, lažeš. Ode ti sva vojska. Koji bi komandant pustio vojsku? Ne ide šta hoće. Nije niko dala. Odmah bi rekli smjena Mubarak. Idemo dalje. Hvatate. Zatim dalje, kaže uzvišeni, sljedeći uzrok upute, prvi uzrok smo rekli nijet, oni koji budu od njega se borili, dobit će uputu. Zatim druga stvar jeste da budu rad, vjerovali i radili dobra djela i na tom putu će i Allah podržati. Treća stvar, treća stvar, treća stvar jest, kaže uzvišeni, Kaže, on će srce onoga koji u Allaha vjeruje u put. Min billahi jehdi kalbe, wallahu bi kulli še'in Kaže, on će srce onoga koji u Allaha vjeruje u put. Pogledajte, ponovo kalb se spominje. Srce, kao što nama ovaj će kaže. Opet se srce spominje. On će, kaže, srce onoga koji u Allaha vjeruje u put. Koja ima dobro srce, ja sam Muhammed. Hajmo Muhammede u džamiju a e, ja pamtim svoje djedove, ti si meni sad došao pametovat, da jučer si pivo, da jučer si ovo, da jučer si ono, i sad ćeš ti meni govoriti, pa Omer više od mene. I smo shabe pili, jesu. I kaže, ja sam, moja familija je, moj djed obavio hađ, a shabe djeca mušrika, šta ćemo sad? Paganizam i oni džahilijetski običaj. Da mu je nekako da se opravda da je on evlija i dženetu, a da ništa ne uradi. I da kaže da ima zdravo srce. Trebalo bi na hirurgiju, pa nek hirurg malo pregledati, izvadimo srce da vidimo šta je sa njim. Jel da? Treći uzrok upute jeste što ćeš dobiti kao poklon i pogledajte, konstantno uputa ide. I pravi put, kaže uzvišeni valadina tadau, zadehum hudam wa atahum takvahum, kaže, a one, gledajte sad, koji su na pravom putu, kaže uzvišeni, a one koji su na pravom putu, on će i dalje voditi i na će i kako će se vatre sačuvati. Gledajte ovo, ovdje uzvišeni spominje nadahnuće, ali koga? Kaže, a one koji su na pravom putu, valadina tadavu, one koji su na pravom putu, kaže, on će i dalje voditi. Ko će te voditi kad si na pravom putu? Allah će te voditi, pa ko ćeš bolje? I na će te, kako ćeš se šta? Vatre sačuvati. Allahu akbar. Wallahi, samo jedan ovaj ajet je dovoljan onom koji ima pamet. Kaže Allah, one koji su na pravom putu, on će, kaže, čuvat, sačuvat i nadahnut ćete kako ćeš se vatre sačuvat. Ovo nadahnut ćete kako ćeš se vatre sačuvat. Znači, da će u tebi radi tvoje iskrenosti pojavit se odvojnost prema fisku i grehu i širku i kufru i zumu Kod tebe se pojavi radi tvoje iskrenosti gledaj šta dobijaš, samo kad si iskren. I odjednom nećeš. Ja to neću i Ma hodi, ma neću. I gotovo. Nadahnete uzvišeni i on te vodi kako će se sačuvati Sljedeći uzrok upute je pomoć od uzvišenog gospodara. Pogledajte, konstantno spominjem u ajtu je uputa i vezano za, gospodara. Kaže Allah sad ovdje u ajtu ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ثوابا خير مردا kaže marada marada jest kaže uzvišeni kaže i Allah će pomoći onima koji su na pravom putu Pogledajte, vraćam, stalno naglašavam i u ajetima na pravom putu, pravi put. Na pravom putu će i nadahnuti. uputit će i na pravi put, podržat će i na pravom putu, vodit će ih na pravom putu, nadahnut će napravom na pravom putu kako će se vatre sačuvati i pomoći i na pravom putu. Konstantno pravi put. Zar bi to bilo nešto malo? A? Ovoliko se spominje i da to bude nešto što treba tako nama proći. Na jedno ušlo, na drugo izašlo. Nije valla Nije Kaže uzvišeni. I Allah će kaže pomoći onima koji su na pravom putu. Allah će i pomoć. Evo ti i pomoć. Dobiš sad i pomoć. Prvo si upućen. Njegovom milošću. Pa te podržao na, tom putu. Na pravom putu. Pa ti kaže šta? Vodite uzvišeni na pravom putu. Čuvate vatre. Ili da te pomaže na tom putu. Sve na, na pravom putu. Na kojem? Na njegovom putu. Zalike kitabu La rejbe fi. Ova knjiga, ovo je došlo u pokaznoj zamjenici, u ovoj knjizi, ne. Ova knjiga nema sumnje. Hudallil muttaqin. Upustvo je onima, ova knjiga, u kojoj nema sumnje, upustvo je onima, hudallil muttaqin. Opet uputa, onima koji se Allaha budu bojali. Šta to nama uzvišeni ovdje reče? Ponovo uputa. Hoćeš li uputu? Nema sumnje u knjigu. A onaj ko ne sumnja, on je hudelil mutaki. Pa blago tebi. Nemaš potrebe sumnja. Jer onaj ko ne sumnja, on će dobiti velike, velike karakteristike i osobine koje se zovu hudelil mutaki. Onima koji se Allaha budu bojali. Njima je ova knjiga kitabu fi. Ona nema sumnje. Oni vjeruju da se sa njom izlazi na svjetlo dženneta. Na pobjedu. Oni vjeruju da sve što njihov gospodar kaže da je istina, ne sumnjaju u to i ubijeđeni da će sa tom knjigom Allah uzvisti svoju vjeru. Zato su i dobili šta? mu lil u ajetu Allah kaže za kompletan din kitabu la rejbe fi. Ova knjiga u nju nema sumnje. mutaki. Kako te Allah naziva kad ne sumnjaš u njegovu knjigu? A šta je nesumnjanje? Da dođe do tebe nešto i ti kažeš pa moglo bi, pa i ne bi moglo. Ma sad je teško. Kuću, šta ću? Isto je mogla i u Luksemburgu. Nema nikakve razlike. Allah me vidi i tamo i ovdje. Da odem podzemlju, ne mogu se niti sakriti. Svugdje me moj gospodar vidi. U avionu, u brodu, u tornadu, u podmornici, ne mogu se sakriti nigdje Moj gospodar, vaš i naš gospodar, sve vidi. Obaveza je vjerovat gdje god da se nalaziš. Hudelil mutaki. Jer to je za tebe šta? Uputa. Upustvo bogobojazni. te vraćaju. Nema sumnje, nagrada je u mu trpi. Upustvo Boga bojazni. Onima koji se budu Allaha bojali, e njima će biti uputa. A onaj ko ne sumnja, on se i ne boji nikog osim, osim Allaha. Ko kaže to? Pa kaže Allah. Upustvo onima koji se Allaha budu bojali. I čim se bojiš Allaha, ti se više ne bojiš ničeg. Molim Allah da nas učini od toga da se ne bojimo nikog osim njega. Amin, i gledajte sad. Rekli smo, idemo iz početka. Uzroci upute. Uzroci da bi mi bili upućeni. Prvi je iskrenost. Valadine džahedu fina lenehdijennahum subulena. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putema koji nama vode uputiti. Iskrenost, nagrada, Allahovim putem ideš. I putem Allahova poslanika. Evo ti. Sljedeća uzrok upute jeste Kaže, one, inna ladine amenu amilu salihati jahdihim Kaže, one koji vjeruju i čine dobra djela, sljedeći uzrok upute, kaže, gospodar nije će i na pravom putu podrža. Ako te Allah podrži, ma ne može te niko ništa. Šta ti je Ne Allah mi Ako te, ako ostaviš podrške, opet si gotov. Pa šta ti je bolje, da te on podrži ili da ostaneš bez podrške? A <laughs> bolje da te podrži. Nije da je bolje, to je za tebe naredba. Nema druge. Treća stvar, kaže uzvišeni, on će srce onoga koji u Allah vjeruje uputiti. Šta uzvišeni kaže? Srce koje vjeruje je srce koje je upućeno. Da ne klanja, jel? Ništa neće odvjeriti. on se samo zove Mehmedi. To je to. A uzvišeni kaže, on će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti da mu robuje, da mu čini ibadet, da dove upućuje njemu, da moli samo njega, da se samo na njega oslanja. Kako onda srce koje nije upućeno? srce ne vjeruje, laži. To je najveći lažovčina koji hoda zemljom. Vjerujem, a neću klanjati. Ko te pita? Nemaš ti tu šta ni ustanoviti, hoćeš li nećeš, ti moraš. I no ako odbiješ, ne moraš. To ne moraš to što ti nećeš, ti moraš. Tebi Allah naređuje. A kako to da vjeruješ, a nećeš? I dalje kaže uzvišeni treći uzrok upute, a one voladina tadavu zadahum a tako takvahum. Kaže, a one koji su na pravom putu, on će i dalje voditi. Pa ima li kod... Pa da je bolje da te vodi osim Allaha? Ili pored Allaha, ima li šta? Bil volio da te Allah vodi? Da šta? Kako došlo u hadisu, kaže uh, Allah te bar kada zavolim svoga roba, postaje ruka kojom dira. Oko kojim gleda, noga kojom hodi, pa su ovo sufije protumačile sebi kako im hampasuje. je vidiš, kaže da se Allah utjelovi u čovjeka. E, zato jesi čafir, budalo jedno gledao. Ovo je došlo, oko kojim gleda, kada, kad te Allah te bareke otala zavoli, vezujemo sa onim majetom, nadahnete, neće oko gledat haram, neće ruka dirat haram, neće noga kročiti u haram. To je značenje hadisa. Jer te Allah zavolio, a kad te zavoli, ovo postaješ. Ovo postaješ. I onda samo voliš Allaha. Blago tebi onda. A najbolji ti je da voliš njega. <laughs> To ti je, najsigurnije ovdje. Njega, poslanika, a sebe volio ne volio i ne moraš. I ako sebe voli, ako se zaljubiš u sebe, <laughs> šta Ja sebe kažem, I love you, e, Ništa nisi radio. Allaha zavoli, bolan. Allaha zavoli, zavoli poslanika. I vidit ćeš onda rahatluka. Pa šta god te zadesi, opet se malo strpiš, <laughs> opet ti dobro. Ako bude nešto malo više, davališ Allahu na tome. Ako te nešto stigne, opet mu zafališ, strpiš se. Nikako, ne moraš izgubiti. To je islam. Ovo nema ni u jednoj svjetski priznatoj religiji, jel je. <laughs> Ne vjeri. Samo islam. Samo on nudi da mu ne može prići nikoli ni sa jedne strane. Svatate kako mi vjeru imamo. Uzvišen zaziva. Ajde se sastavi svi. Ljudi, džini, aj mušcu. Malo mušcu. Ona koja je nemrudu unišla u pa hodala po glavi. Ono. Samo sebe toljegom u glavu. E vidi kako ti danela. Toliko silnik, sada možeš moje jedne sredi. Ona ušla i hoda unutra. Ona je dobila naredbu, nema navigacioni sistemi kroz mozak, kroz nos, kroz uši, a on sebe udara i tako je umro. Jadne ili smrti. Nazivao sebe Bogom i mušca ga uništi. Fatat Islam nudi ljepotu, zato mu niko ne može prići. I čim se pojavi veća implementacija Islama, odmah se oči ušvaraju. Pa šta ćemo? Naš gospodar je Allah on radi šta hoće, njemu ne mogu ništa. Umirali su i oni prije nas. Jesu? Jesu. Jel to asabi Allah, poslanika sa sele, nisu vrijedili kod Allaha, pa su i ovi izmasakrirali na uvodu. Pa to mi glava, vidi šta je uradila ona Hamzi. Pa šta mu uradila, on džennetu bola, šta ti je? <laughs> ništa uradila. A ti neko pojeo tvoju žigaricu zubima ili došao crv, svakako će je pojesti neko. To budi siguran. Jedno ako ne završiš ko šehid, e, onda je, nešto drugo. Allah, molim da završimo tako. A naš, tvoja smrt, a sahabi, šta su izgubili? Nisu izgubili šta, ništa nisu izgubili. Izosjecali muši, noseve, masakr. Poslije se sredem kad je trebao preseliti, sinovo smo govorili, ovdje da ih poselami. Assalamu alaikum. Oni su živi. Oni nisu ni izmasakrirani, niti su mrtvi. Oni su živi, pati sad pukni. Gdje su vaši živi? A izvan te jednog ono, Mitra Mitrovskog, ne. Kad njemu daj da živi ovdje, ne, ja hoću da živim, nemoj me. Imao kakvi preparata da što ljepše izgleda. Kad sam bio u Srbiji nedavno, kod braći, i tamo negdje oko kraljeva činim se, Allahu nisam mogao vjerovati da to ima. Prave ljudi piramide, kupio sebi 20 20 zemlji na groblju i pravi piramidu. Ja pitam šta je ovo? I kaže da ti vidiš unutra, ovo nije ništa svana. O pa šta je unutra? Kaže televizor, radio, Allahovi. Spavaće sebe sve vidi ovo. Oj, šta nekog ne živi doma. Fajn, sve opremljeno. Jer on, zašto on to radi? On vjeruje samo u ovaj život. I on vizuelno sebe vara, misli, ako si doko, veli, to je taj život njihov drugi. Svatate? Ne vjeri on u kad će mi regal, <laughs> on mi regala i računa za struju meni dovode, malo, ono, nostav. Ko će mu dok palsijalci, nije jasno. Svatate? <laughs> Kako ćemo za kisik njemu do Kako to sebi nije? Ili kako se kaže to? U klima uređaj, klima uređaj. To obavezno mora Svatate? Jesmo ti ljudi upućeni? Kako će biti upućeni? Ili ima tu i kod vas ovi. Spremimo dženazu što bolja da bude. I kaže, bila dženaza, 30 hođa došlo. Posto eura, 3000. <laughs> da, po kilo mesa, po jedna košlja, a košta te dženaza, mogu si džamiju napraviti u Mešći. A zašto? Daj da vidimo na, na kako je on bio i kaže, vidiš ti koji su u njega na što pa što to Tito valja? U njega bilo milion ljudi na pogrebu, <laughs> to on valja, jel, pa zato, vidiš koji su, to je znak da je dobar. Hajdi, ba, bježi. Znak njegove dobrote je uzvišen će ostaviti u zadnjim trenucima njegove smrti. Dobro, braćo. I, gledajte, uzvišeni kaže treći, četiri uzrok, Allah će pomoći one koji su na pravom putu, one koji nisu na pravom putu, Allah neće, šta? Neće pomoći. Kakav bi to bio gospodar naš, jel da? Da one koji nisu na pravom putu pomogne, a one koji su na pravom putu da pomogne one koji nisu na pravom putu i one koji su na pravom putu obe i njih da pomogne i one. <laughs> Ne onda smisla. Hajmo da i mi na krivi put. Bićemo to nema veze. Ne, Allah, nije tako. Naš gospodar je pravedan. Jer ti uradiš ono što naređuje i opet opet ga moraš moliti da te pomogne na tom putu. Iako si uradio što ti on naredio. Da ti ne bi mislio da si nešto posebno pametan što ti to ne, ne, Da se sam uzdaš i utopiš u Allahu tevhid. Ispoljavanje i badite samo Allah. Sve uradiš, dobro djelo sadaka, džihad, borba, dava i opet dođeš kući, gospodaru moj. Ja sam hodao danima, danima, ako mi ne primiš, ja sam izguljen Ništa nisam dobio. Mjesec dana odeš, otiče, vratiš se kući i ti misliš da si nešto pametan. A vidiš kako tebi ljudi slušali ste, ti si, Daja, ja, nema, šta. Dođeš kući i počneš razmišljati, radi koga sam ja ovo uradio, suha. Ako je radi toga da ja pokažem nešto posebno, džan. Jer će me Allah na danu poslati tome. Idi sad, kako tebi ime, vrat? Elvir. Zaboravim. Zaboravim imena svog. Kako neću kada si ima... <laughs> A da se zoveš Omer, bilo bi bolje Allah. <laughs> Jest. I, I na danu dolazi i kaže, uzvišeni pošalje me prema nijetu. Idi, kaže, Omer, ti si da, govorio da on, jer se on tebi divio, donosio tekbire kad si to pričao. Idi njemu, njemu. I nek ti on plati ono što se radi. Idi ni svetu. Od njega. li ti onda ne ono, ti si rad njega uradio. Ili onom, ili onom. Nije Svatate, braću. Te žena nije očisti A vidiš kad ga očistiš. Koji poklon dobiješ. Još uradiš ono što ti je naređeno, propisano. Da uradiš. I opet te strah da neće biti odbačeno. Šta je onda? Kakav ti onda nije kad uradiš pogrešno? Kako ćeš tu isret nije? Ako je pogrešno. Kad je teško uraditi ispravno, <laughs> naređeno i očuvat nije, da bude kako treba. Pa šta ću onda kad je pogrešno? Onda trebam dupli nije imati da to sredi. Svatate? I gledajte. I kaže uzvišeni Tebareke Otala u džennetu, inša molim da nas uvede tamo, kaže, govorit će džennetlije, slušajte sad. Kaže, Alhamdulillahi hedana li hada, wama kunna li nehdije, leula Allah. Kaže, govorit će dženetlije u dženetu. Hvaljen neka je Allah. Obratite pažnju. Koji nas je napravi put uputio. Ovo dženetlije govori. Hvaljen neka je Allah koji nas je napravi put uputio. Jer kaže dalje, mi ne bismo bili, kaže, na pravom putu da nas Allah nije uputio. E pa sad, treba biti hrabar, braćo, i raditi nešto što Allah nije dozvolio, ni, zapis, ni propisao, i tvrditi da je to pravi put. Treba biti hrabar. Jer u dženetlije govore ovo. Hvala Allahu koji nas je uputio na pravi put. Jer da nas nije uputio na pravi put, mi danas ne bi bili šta? Ne bi bili u dženetu. Jer smo sebebom pravog puta i dijelima koja su dijela dženetlija zaradili i ovo govori kao ono, mi kad kahu popijemo, alhamdulillah, uh, dobra kava, pravo. <laughs> Ali to nije ni blizu. Oni govore dženetlije, alhamdulillah, hvala Allahu, evo nas u dženetu, koji nas je uputio ponovo šta? Opet zahvaljuju Allahu, a u dženetu. Opet Allahu zahvaljuju, braćo, a u dženetu su. Hvala Allahu koji nas je uputio opet. alhamdulillah, rabbil alemin. Tebe, Allaha, gospodara svjetova hvalimo. Valahi, sva zahvala i hvala pripada njemu te bareke Sva zahvala i hvala pripada Allahu te bareke otala. Dženetlije zahvaljuju Allahu. Dženetlija ljudi na Dunjaluku, koliko onda mi treba da zahvaljujemo Allahu, braćo Šta mislite koliko puta mi treba da kažemo Alhamdulillah, Subhanallah, Rasul Ali salatu wasalam, po čitav dan molio bi Allah za oprost, pa kažu Allahu poslaniće, pa tebi prošli budući, sve Kaže, zar da ne budem zahvalan rob svom Allah. Braćo moja, ako dženetlije zahvaljuju, šta ćemo mi? Šta mi trebamo? Zahvaljivati, da nam konstantno srce naređuje u ustima da veličamo svog gospodara. Jer je zahvala veličanje njega. Ispoljavanje i badeta samo njemu. I priznavanje njega kao jednog Boga pored kojeg drugog Boga nema dženetlije zahvaljuju. Šta mi trebamo na Dunjavalku? Pa će, jel da, i na sofri u dženetu ponovo htjeti zahvaliti Allahu njegovi iskreni robovi. Kako? Kad se Allah te bareke o tala ukaže robovima svojim. Oni će krenuti da urade šta? Seđdu. Ne, ne kaže uzvišeni. To je trebalo na Dunjavalku. Ovdje ne treba, dignite glavu. Sve sam vam oprostio. I kaže uzvišeni, hoćete li kada vam kažem još nešto, šta ću vam dati više od toga? Pa šta gospodar naš, uveo si nas Evo nas, tu je poslanik, Adem ali selam, Ibrahim, svi su, gledajmo ih. Šta je više? Nikad se kaže, na vas više neću rasrditi. Nikad se na vas neću rasrditi. Vječno mladi, uživajte. I oni kažu, alhamdulillah. Hvala Allahu te Zato, braćo, čuvajte uputu. To što ja zalutam, ne daj Bože, ti nemaš ikakve koristi. To što nas milion zaluta i ti sam se sačuvaš, od nas milion nemaš ništa. Ili ako dođeš na nas sa nama, kojih nas je milion, hajde ti jedan jedini zato što je nas milion. Ništa ti to neće koristiti na svojim danu. Svo čovečanstvo da stane u tvoju odbranu, sam da budeš. I svi ljudi od prvog do zadnjeg da stanu na drugu stranu i kažu da te spase ako ti Allah ne želi dobro džabati. Nego uzimajmo ovdje i molimo Allaha ovdje, sad smo, gledamo se. Ovdje ga molimo da nas uputi napravi put. I molimo ga da nas uputi napravi put. Zatim ga molimo da nas na pravom putu podrži. Zatim, zatim ga molimo da nas na pravom putu pomogne. Zatim ga molimo da nas na pravom putu nadahne. Zatim ga molimo da budemo od onih koji će sebe sebebom pravog puta zahvaljivati zbog upute na pravi put u djenetu. Jer da bi uradio nešto što uzvišeni traži, moraš mu zahvaljivati. Ako se hoćeš uzdati u Allaha u pomoć, ne možeš raditi grije i da se uzdaš u Allaha. Kako ćeš? Kako ćeš imati grije? Gospodar moj, pomozi me, uzdam se u tebe da me pomogneš kad su adabi prvo da zavališ Allah salavat na poslanika i da moliš Allah da ti oprosti grije. Jarab, oprosti mi moje grije. A znaš da radiš grije i hoćeš da dođeš sa njim do Allaha. Pa kako ćeš ga zamoliti, hajde, kako ćeš izvesti tu dobu? Allah moj, pomozi me preko krađe da uđem, da izađem na salamet, preko laži, preko ovo, preko ono. Pomozi me u tome što ja petljam. Pomozi me Allah. Uzdam se samo u tebe. Znaš šta ovo znači? Ovo ružno mišljenje o svom gospodaru. Jer uzvišeni kaže da će samo na pravom putu pomoć podržati na dan čvrsti korake na pravom. Na hendeku Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem vraća. Situacija kako je Allah opisuje da ne može biti gora. Sa ove strane mušici, deset hiljada, teška situacija, sa ove strane židovi izdaju Benu Kureze. Šta da radi ashabi? Kaže uzvišeni, toliko su bili iskušani da im je, kaže, do bilo došlo. Šta resursa da se radi? Prestrojava vojsku. Ne, ne kaže. Nema tu. Idi, kaže, vidi, ako je istina što kažu Beno Kureze, da su počeli da se okupljaju, da nam sleđa udare, ako lažu, obznani narod, nek narod zna da lažu. Ako kaže, ako je istina, kaže, dođe ovdje, reci, pa ćemo se dogovarati šta ćemo dalje i Resul Salam Selem okuplja oko sebe vojni vrh. Situacija bezizlazna. Allah opisuje da je najteža situacija za muslimane tad bila. Vojam koruna, vojem korula. Allah upućuje jednog mošika, kaže Allah poslaniće. Oni ne znaju da sam ja primio islam. Reci mi da odem tamo, mogu. Kaže poslanić Selem, rat je varka. Idi. I ovaj ode muslimani dobiše hendek bez bitke. Šta je ovdje pouka? Tvoje da uradiš i saburaj, jer da bi osjetio pobjedu i slas pobjedi, moraš dobro se uzdat u Allaha. Da dođeš u situaciju da nemaš kud. Šta da radiš sad? Kud? samo ti ostane Allah. Pa vidiš da te Allah priprema da se oslanaš na njega, vola. taktizirati. to je to iskušenje. To jesu svrhe iskušenja da ti moraš, ti ne htio, Allah te stavi iskušenje, da ti moraš samo da u njega uzeti, ne ja drugi. I ti misliš, gotovo je nije, e, šta ću sad, <laughs> nema drugi, gospodar moj, pomozi me sad. Što bi rekli u nas, u ja nikad ne uzubila, ne, Allah moj, pomozi me čusti, sad mi treba tvoja pomoć. I evo ga. Kako će doći? Ti možda gledaš da bi ta pomoć došla ovako ili onako, jer da ti Allah dane da ta pomoć dođe nenadano i nekakva gdje se ti nikad ne bi nadao. Zašto ovo nikad ne bi nadao? Pa da možeš prepoznati Allahovu pomoć. Evo je, to je to. Evo meleci, evo vjetar, evo ovo, evo ono, evo poplava, evo led, evo zima, evo recesija, šta hoćeš? Stiže pomoć Allah te varga. Zato, vraćamo, savjetujem sebe i vas, molim će Allaha te varga, da nas nadahne da slijedimo uputu. Poslanika sallallahu alaihi sallam. Allaha molim da učusti naše korake, da nas pomogne u radu za njegovu tebare kventala vjeru, da nam grije oprosti i naše sramote pokrije. Allaha molim da nam grije oprosti i naše sramote pokrije. Da nas nadahne, da ga dovimo, da molimo od njega i pomoći i uputu i da sve svoje ibadete usmjerimo samo njemu te bareke pa I molim ga da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima, sa iskrenim, sve su oni koji su bili upućeni na pravi put, da nas sastavi sa njima i da nam grije oprosti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka, Allahumma Rabbi Hamdik, Ašadu ilaha ilaha wa stakruke, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. na koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladom www.pautalk.com Soba, put, vjernik.